No, espero que, que la jornada sigui una jornada tranquil·la. Estem molt contents de la campanya que hem fet des de Compromís, eh, Iniciativa Esquerra Unida i Podem. Eh, crec que hem fet una proposta molt bona i avui simplement toca esperar que la jornada sigui tranquil·la i que la gent vagi a votar i superar sobretot aquesta participació que vam tenir el 2011 del 49,5%, que crec que és una xifra molt baixa i que no, no, és, no, és, op, no és òptim tenir aquesta xifra tan baixa. Bé, home, ha sigut una campanya estranya, no?, perquè si fa quatre anys eh, intentàvem lluitar contra una possible majoria absoluta de Convergència, aquesta vegada eh, ha sigut diferent. És, a tothom se li fa molt difícil saber què, què passarà. Per tant, bé, hem intentat explicar el nostre programa el millor possible i, vaja, eh,